Music. Música Hey, yeah. Estoy claro que la vida es una. Por eso no acumulo fortuna, gasto sin importar la suma. Ahí el embajo y estamos casi en la luna. Lo mío no fue robado, lo mío fue trabajo. Así que no me diga, di que, que no presuma. A mí nadie más no me ha dado. Y ahora viven quillao, porque no ven ni el humo de lo que uno se fuma. somos ricos, pero mal no estamos. Si presumimos, porque no buscamos? Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos pero mal no Si presumimos es porque nos buscamos. Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos. ¿Quién te dijo a ti que el camino ha sido fácil? ¿Quién te dijo a ti que no pase el proceso? Los panas míos están todos muertos o presos y yo gracias a Dios estoy vivo y legal, me busco el peso. Yo también he oseado pa' lo mío y me he caído también, pana mío. Lo mío no fue de ayer pa' hoy, yo también cogí mi trote, por eso sí como soy. Tampoco fue robado ni regalado. Todo lo que tengo se ha sudado. Siempre doy y ayudo al que puedo. Pero complacer a todo el mundo no puedo. Las prendas, los carros y todo lo que tuve en mis redes no es sinónimo de movie, más bien es de que se puede lograrlo como yo lo hice de cero. Y si tú ves que coroné fue porque puse a Dios primero. No somos ricos, pero mal notamos. Si presumimos es porque no buscamos. Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos. No somos ricos, pero mal notamos. Si presumimos es porque nos buscamos. Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos. Cartiel en la muñeca, un millón en mano. Si lo vivimos es porque así lo soñamos. Otra moña contamos. Otro tenis más que compramos. Si no son special edition, pues no los pisamos. Se asombran por lo que le dejamos ver. Sin saber lo que en verdad facturamos. En el fondo le duele reconocer que empezaron primero y ya les pasamos. Podemos vete, aquí no la corremos de a juguete. Mi vida cambió en el 2017. Tú soñabas con manga y hace paquete. Yo soñaba con que todos los panas tengan que comprar mal vete No somos multimillos, pero parecemos. Se nos da todo bien porque sin maldad lo hacemos. Ahora mismo tan alto que a Dios no le pedimos nada, solo le agradecemos. No somos ricos, pero mal no estamos. Si presumimos es porque nos buscamos. Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos. No somos ricos, pero mal no estamos. Si presumimos es porque nos buscamos. Quizás todavía no tenemos todo lo que queremos, pero hay más de lo que necesitamos. <laughs> Indica Farru, PR, de nuevo la combinación que no falla. Nino, Nino, la autoridad, Cruiser Music, Ghetto, SPM en la casa. <laughs> Ey, que a reality, John Neon